Ծանոթանանք Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի հետ։ Պատմեք ձեր մասին։ Կարմիր շուկայում եղել է տեղամասային հիվանդանոց, եղել են բժիշկներ եւ վիրաբույժ եւ թերապևտ եւ մանկաբույժ։ Չեմ կարող ասել քանի մահճակալանոց, բայց սпасարկում էր ամբողջ Զորակին։ Մի քանի գյուղեր ոչ միայն Կարմիր շուկայի բնակչությանը։ Զորակը համարը 9 գյուղ է իր մեջ ներառում, Կարմիր շուկան ներառյալ բավականին հիվանդներ էին պարկում, բուժվում, հիվանդանոցում, հասցնում էին։ Հիմա մի քիչ դժվար է, քանի որ ստացիոնար չկա, հիվանդները բուժման համար, ասենք, պետքա հասնեն Մարտունի շրջանային բուժմիավորում կամ Ստեփանակերտ։ Իսկ այսօր ինչ կազմով եք աշխատում։ Ինչից եք գող, ինչից եք դժգոհ։ Ներկա պահին ամբուլատորիայում աշխատում է մի բժիշկ, 7 բուժքույր եւ 1 սանիտարուհի։ Քանի որ շենքը տիպային չի, շատ հին է, ու կապված դրա հետ, ասենք ճիշտ է, վերանորոգվել է բուժպասարկում իրականացնելու համար, բայց միևնույնն է, դիպա ինչու հին շենք ինչքան վերանորոգես միևնույնն է։ Վերջի անգամ վերանորոգվել է 2000 թվականներին։ Կարիք ունի վերանորոգման։ Հարցը առաջ է քաշվել, թե պարզապես Հարցը առաջ է քաշվել։ Ես դիմել եմ շրջանային բուժմիավորման տնօրենին, գրավոր Հիմա սպասում ենք պատասխանի, ինչ կասեն։ Բրիշկ Ադամյան, մենք նախքան ձեզ հարցազրույցի հրավիրելը առնչվեցինք այսպիսի դեպքի հետ, երբ մեր երիտասարդը դիմել է ձեզ, ամիջապես, այսպես ասած, βέρքի դաշտից եւ կարծես թե արևահարության նշաններ են, թե ինչ են դուք մանրամասն զննեցիք, կատարեցիք առաջին բուժ օգնությունը, առաջին բուժ օգնության համար ունեք անհրաժեշտ ամեն ինչ եւ դրա մասին եւ արևահարության մասին։ Ինչ է արևահարվելը, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ ինչպես պաշտպանվել եւ Աստված մի արածցե, եթե իրոք հանդիպել եք նման դեպքի, ինչ անենք։ Արևի ճառագայթների տակ երկար ժամանակ աշխատելուց առաջանում, քանի որ հիմա ջերմաստիճանը շատ բարձր է դրսում։ Դրա հետ կապված իհարկե, ասենք երկար ժամանակ արևի տակ մնալուց հնարավոր է մանավանդ հիմա արևի ճառագայթները ավելի վնասակար են, ավելի շատ են ազդում։ Արևահարությունից կարող են լինել տարբեր նշաններ, տարբեր ախտանշաններ։ Լինում է բարձր ջերմություն, լինում է սրտխառնոց, թուլություն, կարող է լինել ախորժակի պակաս, նույնիսկ կարող է լինել ծանր դեպքերում գիտակցության կորուստ, ճնշման իջեցում բավականի։ Առաջի հերթին պետք է հիվանդին տեղափոխել հովտեղ։ Նայած հիվանդի, կոնկրետ մեր հիվանդը այդքան է ծանր վիճակում չի, թեթև ձև է։ Հիմնական այդ օբյեկտիվ վիճակը քննել, ասենք ճնշում, ջերմություն։ Հիմա կոնկրետ մեր հիվանդը ջերմություն չունի, ուղղակի իր աշխատանքը այնպիսի վայրում է, որ ինքը շատ է լինում արևի ճառագայթների տակ։ Բացի դրանից, բացի արևի անմիջական, ասենք ճառագայթների ազդեցությունից, քանի որ ընդհանրապես հիմա բավականին բարձր է օդի ջերմաստիճանը, ջերմային հարվածել գոյություն ունի, որը պարտադիր չի, որ հիվանդ մարդը Դա արևահարություն չէ։ Չէ, մարդու մարմնի նորմալ ջերմաստիճանը 36-ից 37 17 աստիճան է, parz է շրջապատի 40 աստիճան ջերմությունը արդեն մարդու օրգանիզմի համար դառնում է ավելի վնասակար ու կախված օրգանիզմից մարդիկ կան, որ դժվար են հարմարվում, մարդիկ կան, որ հեշտ են տանում այդ բարձրականություն։ Այսպես է այնպես անհրաժեշտ է պաշտպանվել արևից։ Հա, անհրաժեշտ է պաշտպանվել արևից։ Մանավանդ հիմա հերոստացույցով էլ խորհուրդ են տալիս, որ կեսօրի մանավանդ շատ տաք ժամանակ ցանկալի արևի տակ չգտնվել, հեռու մնալ ամիջական արևի ազդեցությունից։ Դուք մասնագիտությամբ։ Ես մասնագիտությամբ բժիշկ ստոմատոլոգ եմ։ Ավարտել եմ Երևանի Մղթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետը։ Ձեր մասնագիտությամբ չեք աշխատում, այո։ Իմ մասնագիտությամբ եմ աշխատում հիմնականում ինչ բողոքներ ունեն, այսինքն շոկ ամառից զատ տեղափոխվեն։ Ընդհանրապես։ Ընդհանրապես հիմա շատացել են հիպերտոնիկ հիվանդները, հիպերտոնիա հիվանդությունը, այսինքն ճնշման բարձրացումը, արյան զարկերակային գերճնշում, հիմնականում այդ հիվանդություններն սեզոնային ալերգիաներն շատ որոնք նույնպես վտանգավոր լինում են, հա, լինում են միջատներից, հոտերից, մարդիկ ասենք դաշտում աշխատելուց խոտի հետ են շփվում, ու մարդիկ կան օրգանիզմը չի ընդունում, ասենք, այդ խոտի հետ շփվելը։ Կան տես խնդիրներ։ Միշտ Ադամյան դու այստեղ ծնունդներ ընդունում եք։ Չէ, հիմա նախարարի հրամանով գյուղական բժշկական ամբուլատորիաներում ծնունդ ընդունելը արգելված։ Իսկ քանի տարի եղեք ավարում եք Կարմիշուկայի ամբուլատոր բաժանում։ 2008 թվականից եւ երիտասարդ բժիշկը աշխատում է գյուղում դժվարություններ, պարտականություններ, դժվարությունները շատ են, քանի որ գյուղում, ասենք, համարում է պոլիկլինիկական ծառայություն, այսինքն հերթապահություններ չկան, բայց միևնույնն է մենք կարելի ասել գիշեր ցերեկ աշխատում ենք, որովհետև հիվանդը չի սպասում մինչև հաջորդ առավոտ ժամը 9-ին բացվի ամբուլատորիան, որպեսզի դիմի։ Օրվա ամեն ժամն էլ կարող են դիմել ու բարձա համապատասխան բուժօգնությունը ցույց է տրվում։ Ինչպեսի միջին բուժաշխատողներ ունեք, երիտասարդ են, կարողանում Հիմնականում միջին տարիքի բավականին փորձված, մեծ մասը աշխատել են ստացիոնարում, մեր առաջվա հիվանդանոցում, մի մասը պատերազմի ժամանակ ստեղ եղել է դաշտային հոսպիտալ, այնտեղ են աշխատել, բավականին փորձառու քույրեր են ներքույրերը։ Վիչկադամյան, վերջերս Հայաստանից ժամանած բուժքույրերի հետ հարցազրույցներ ունեցա, եւ այսպիսի մի կարծիք կար, որ բուժքույրը չպիտի լինի սոսկ բժշկի կամակատարը, ինքը պետք է ունենա իր անձնական կարծիքը հիվանդների մասին։ Չգիտես ինչու խորհրդային տարիներին կար այդ քարացած օրենքը, իսկ այսօր օրինակ ձեր բուժքույրը ինքը առանց ձեր ցուցմունքի եկավ եւ ստուգեց հիվանդի ճնշումը։ Ողջունում եք բուժքուրոջ այդ միջամտությունը առանց բժշկի։ Քանի որ մենք բժշկները բավականին փորձառու են, լինում են դեպքեր, երբ ասենք գիշերվա ժամին կանչում են բժշկովին գնում է ճնշումը բարձր, արդեն իրենք գիտեն ինչ պետք է արվի, առաջին օգնությունը ինչպես պետք է արվի, նույնիսկ շատ դեպքերում զանգում հարցնում են, եթե կարիքա լինում։ Մի քանի խոսք տնային կանչերի մասին։ Մեքենա ունեք, կարողանում եք տնային կանչերը ապահովել։ Մեքենա չունենք մենք, սանիտարական մեքենա չունենք, սրտանային կանչերը կամ հիվանն է մեքենայի հարցելոցում կամ ոտով են գնում կարող նույնիսկ այդ բուժքույրը գիշերվա կեսին ոդկով վեր կենա գնա հիվանդի տուն ու ամբողջ գիշեր մնան դեղ ու այսպես մի ցավոտ հարց կա որ պետականորեն դա չի վարձատրվում։ Տնային կանչերը։ Տնային կանչերը մեր մոտ գյուղերում չեն վարձատրվում։ Ես ինչքան գիտեմ, չեմ կարող հաստատ ասել, որ քաղաքում, ասենք, եթե աշխատանքից հետո բուժաշխատողին կանչում են, օրենքը կա, որ վարձատրվում են, բայց գյուղերում չկա։ Այսինքն տնային կանչերը մենք ճիշտ ագրանցում ենք, ինչ արվել, ինչ չէ, բայց տնային կանչերը չեն վարձատրում։ Եվ ինչ փոփոխություններ կցանկանայիք տեսնել շենքային պայմաններից հուսա։ Շենքային պայմաններում ես կուզենայի տիպային ամբուլատորիա լիներ նախ կամ վերանորոգվի կամ նոր շենք, եթե հնարավորություն լինի։ Շտապօգնության մեքենավորը շատ կարևոր է, որտեղ լինում են դեպքեր, ասենք, քանի որ մայրուղին հենց կարմիր շուկայի մեջով անցնում, լինում են մոտիկ տարածներում վթարներ, մենք շտապ օգնության մեքենա չունենք, որ շտապ հիվանդանոց տեղափոխելու փոքր մեքենայով չես կարող տեղափոխել, անպայման պետք է լինի պատգարակի վրա հիվանդը։ Այդ խնդրումը մեր մոտ բավականին լուրջ է։